Pružena ruka. Dobar dan, dobrodošli u Eter Internet Radio Srijem. Pratite emisiju Pružena ruka u kojoj se bavimo društvenom uključenošću i svakodnevnicom osoba s invaliditetom. Danas razgovaramo s predsjednikom udruge osobe s invaliditetom Vuka Vukovar, Đorđe Bošnjakom, sa izvršnom direktoricom ove udruge, gospođom Branislavom Stojilović, te sa članom udruge Vojislavom Stjepanovićem. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovor najmlađa je udruga u sastavu Hrvatskog saveza Udruga invalida rada. Udruga osnovana s ciljem promicanja prava osoba s invaliditetom te uključavanjem osoba s invaliditetom u društvenu zajednicu. Jako najmlađa udruga u sastavu Hrvatskog saveza, udruga invalida rada, udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar vrlo je aktivna. O tom razgovarali smo sa predsjednikom udruge. E, gospodina Đorđe, upoznajte nas s vašom udrugom. Kada ste osnovani i kako je došlo do osnivanja? Osnovani smo 2014. godine u 11. mjesecu Eh, kako je došlo do osnivanja udruge, došlo je sad to možda nije priča za, mhm. za, za, radio. ja sam bio član jedne druge udruge u kojoj je došlo do određenih problema. Mhm. Tako da smo mi onda odlučili osnovati novu udrugu. Ta udruga je ugašena ili već ne radi, ne znam šta je s njima. A mi smo odlučili onda jedan eh, tim ljudi se skupio, to je bio organizacijni odbor, dakle inicijativa nas nekoliko da osnovimo novu udrugu. Dobili smo podršku iz e, Zagreba od naše krovne udruge, to je Hrvatski savez udruge osoba sa invaliditetom, HSUIR, skraćeno. Oni su u Zagrebu, s njima u dogovoru smo osnovali novu udrugu a i odmah krenuli sa aktivnostima. Oni su nas odmah primili u svoj savez, tako da smo mi sad jedna od 39. mislim da smo 39. članica e, temeljna udruga osoba s invaliditetom sa područja Vukovara, a djelujemo u Vukovaru i u vukovarsko županiji. Imamo sad trenutno negdje oko 70 članova, uglavnom su sve osobe s invaliditetom, što bolesti, što na, na poslu, što u, naravno u ratu, tako da imamo, kod nas nema ograničenje i vrsta invaliditeta. Svi koji su osobe s invaliditetom, bez obzira kako je došlo do toga, on su naši članovi. I svi oni koji žele biti, mi ih rado primamo. A tko može obratiti vama za pomoć, na primjer? Bilo tko i vi primete u udrugu? Da, isključivo osobe s invaliditetom. One moraju imati određene papir, dakle rješenje od mirovinsko-invalidskog osiguranja, odnosno MIA sa vještačenja da su osobe s invaliditetom i moraju imati jedan određen postotak invaliditeta da bi mogli biti naši članovi. E sad to znači da od, mogu biti i sa 30% i sa 100%, ali nemaju svi iste e, privilegije. Dakle, oni koji imaju veći postotak invalidnosti imaju veće privilegije, naravno. A, djelujemo već evo sve treća godina. Provodimo tri projekta. Jedan, smo za, jedan projekt je okončan, to je bio Zlatni život treće dobi sad radimo projekat Dostojanstveno stariti. To je projekat u kojem smo i imamo zaposlenu jednu osobu, to je taj mali koji će doći kod vas na razgovor, <clears throat> Vojislav Stjepanović, on je osoba s invaliditetom. <clears throat> Vršimo prevoz, dakle, naših članova, korisnika i ostalih, ostalih e, e, e, osoba koje su starije životne dobe, a nemaju prevoz. Mi smo tu zato da ih prevezemo tamo gdje treba da, da, da, ih vozimo. To je e, drugi i treći provodimo sa gradom Vapnop, to je nešto što do sad nije možda ovdje u Vukvaru ni <clears throat> mnogi za sad još i ne znaju. To je e, e, vučedolski arhaični ples, najstariji objekt plesa. To smo došli do saznanja na iskopinama Vučedarskog e, e, muzeja Vučedarske kulture. Profesor Durman je bio taj koji je to otkrio. Naš jedan suradnik vanjski, on je trenutno u, Rumuniji, <clears throat> živi tamo i tu. On je radio na tim iskopinama i došao je do podataka da je najstariji pes na svijetu nastao u Vukovaru, na, Vučedoru. I to je taj, <clears throat> to je taj e, vučedorski arhajični ples, najstariji ovih plesa, Vapnop i to provodimo sa gradom i to je grad prihvatio i grad nam financira to. Mhm, dobro. Kada i gdje se okupljate i imate li prostor za druženje? Okupljamo se svaki dan, <clears throat> mi nismo radimo odnosu mi, a smo svaki dan u udruzi. Mhm. prostor nam je u Velebitskoj 16a u Bora u naselju, bivšem dječjem vrtiću. I tamo dolazimo na druženja, okupljanja, sad nam je taj prostor malo tjesan, mali je 27 kvadrata, pokušavamo sa gradom dobiti veći prostor. On je u istom objektu, ali duplo veći. Jer nam je sad, sad su nam i aktivnosti puno veće i ozbiljnije i puno više nam treba korisnika, njih 25 kad stane, u, sjedne u prostoru 27 kvadrata, ne, ne možemo se kretati jedni oko drugih. Moramo, moramo micati stolice. A ovaj veći prostor bi trebali sad dobiti do kraja ove godine. Mhm. E, tko vas podržava i kako ste zadovoljni s takvom podrškom? mi smo zaista zadovoljni jesmo. Do sad grad nam je zaista učinio e, uslugu i nam je dodelio prostor, financira ovaj projekat Vapnop. On se odnosi zapravo na čitavu državu, znate, on je na svu sreću našu da je on nastao tu, taj najstari objekt pesa, tako da nam je tu grad izašao u susjed, dodjeljuje jedan prostor. Mi radimo na, na tom da, da dođe ples, to je ples Jarebice, koji bi, koje mi sad trebamo jednim projektom da, ukoliko prođe, nadamo se da hoće, prema europskim socijalnim fondovima, to nam je radila VURA, Vukovarska razvojna agencija, nadamo da će proći i da ćemo napraviti festival najstarijeg pesma na svijetu u Vukovaru. A podršku imamo od Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade, od Ministarstva kulture, imamo podršku od HSUIRA, naše saveza, krovne udruge SOIHA također, to je jedna od krovnih udruga, tako da evo mi smo u, za ove tri godine u istinu izuzetno zadovoljni podrškom kompletnog društva, države, jer imaju, jer Hrvatska je inače potpisnica povelje o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija sedma po redu, dakle 2007. godine jer ta, ta deklaracija potpisana i mi i oni se toga pridržavaju. Mhm. A tko vodi ovaj ples, sad me zanimljivo već? PS pa vodi naš suradnik gospodin Stevan Ristić koji je diplomirani komunikolog i diplomirani koreograf. On je u sebi uzeo zadatak da taj ples dovede do da, da ples dovede do festivala plesa. To će se održavati na prostorima Muzeja užarske kulture. S obzirom da je to se radilo noću, ja sad nisam toliko stručan, lijevao se bakar, bog, hefest i tako dalje, on je bio taj koji je osmislio, dakle u ono vrijeme je bio ples profesionalni. Žao mi je što on nije tu, ali on dolazi sad u nedjelju i imat ćete prilike s njim da razgovarate onda konkretno o svemu tome. Da, jako zanimljivo. Mi, mi, mi sad radimo i taj tekst o, izaće u hrvatskom zborniku, tekst o plesu i, i, tekst o njegovom boravku na, na skupštini sad u Grčkoj, pet dana je bio na skupštini UNESCO-a. Dakle, taj ples je od prošle godine od 36. ušao u arhive UNESCO-a. Mhm, no, zanimljivo. Eto. E, podupiru li liječnici e, rad vaše udruge? Ko? Liječnici. E, ili imate psihologa e, ili ovo? Imamo psihoterapeuta. mm koji rade koja, žena jedna koja je trebala biti nastu, ali nije, nije mogla doći. Mhm. Radila je 12 godina u Irskoj i s njom smo imali projekat koji je završen i sad nastavljamo jedan novi koji bi ona i dalje radila. A to je izuzetno najposećenije su bila te radionice kad je ona bila na, na radionicama jer ona je, kako bi rekao, ona je zapravo dala, ona je dala volju za život našim članovima. Ona je uh, neko koje je zaista to izuzetno dobro sladao u Irskoj 12 godina i sad se vratila ovamo i sad kod nas je ona nije zaposlena, ali sad radi na tome da se zaposli kod nas u Da, to je jako važno. Od liječnika imamo mogućnost sad da uh, sa glavnom sestrom Doma zdravlja. Imat ćemo, to sve zavisi kako što govorimo prvi ili zadnji petak u mjesecu mjerenje tlaka i e, šećera. E to će nam pružiti Dom zdravlja iz Vukovara. Mhm, a liječnici po potrebi. Družimo, inače nam, inače smo izuzetno u dobrim odnosima i partnerskim odnosima sa društvom multiple roze iz Vukovara, sa Mirovom grupom Mladi Dunav, sa Pronijem, sa Pronijem, eh, sa Golubicom također. Oni su, nam, oni su nam uvijek u svim mogućim, uh, udrugom žena naravno, oni su u svim mogućim javnim pozivima za, partnere, za projekte, oni su nam budu uvijek partneri, neko od njih. A imate možda neki zajednički projekt ili samo ovako e, zajedno kak danas vidim radite zajedno radionicu? Zajednički projekat sad je napisan, išao je prema Europskom socijalnom fondu, e, e, tri su udruge, odnosno četiri udruga osoba sa invaliditetom Vuka iz Vukovara, udruga žena iz Vukovara, Bila Golubica i Leptirići to, sam, to nam je pisao projekat VURA, dakle Vukovarska razvojna agencija, jedna mlada, mm, mlada, osoba koja je uzela sebi zadatak da moja napiše projekat kompetan, a nosio je težinu jer su tri udruge zajedno na tom projektu i tu očekujemo zaista da se realizira ovo što sam sam malo prije pričala. Mhm. Eh, imate li profesionalne osobe u udruzi ili radite na volonterskoj osnovi? Imamo jednu profesionalnu osobu koja je zaposlena na tom projektu Dostojanstveno staviti kao vozač i voditelj projekta, svi drugi su volonteri. I ja kao predsjednik i eh, izvršna direktorica eh, ovaj, kao, kao volonteri. Uglavnom, psihoterapeuti i voditelji radionica, ukoliko u projektu bude odobrena sredstva za njihova honorare, oni to onda dobijaju. Mhm, dobro. imate li problema? S kojima problemama se suočavate? Pa trenutno nemamo. Nemate ništa? trenutno nemamo, evo zaista. Mm -hmm. servis nam vodi e, gospođa Melita. sad, evo je, smo u nekim pregovorima samo za promjenu tog prostora. Mislim da tu neće biti problema. Mislim da će svi upravni odjeli koji su zadrženi u poglavarstvu učiniti sve da taj veći prostor dobijemo i nam je on zaista potreban. Tu bi se odvijale i probe i radionice, pošto su se povećali sad, kad smo dobili ovaj prostor bilo nas 35, sad nas već ima 70 i svakodnevno zovu. Dakle, mi kod nas imamo i, a, neću reći na sreću, nažalost, ali objektivno imamo hrvatske branitelja koji su članovi naše udruge jer su, jer nisu hrvatski ratni vojni invalidi, nego su obojeli nakon čega toga dupli amputirci iz Tovarnika, iz Bogdanovaca, iz Vukovara. Imamo majku jednog umrlog hrvatskog branitelja s 55 godina koji je umro. Teta Barica Kovačević, ona je nama, mi smo druga obitelj, nema nikoga osim nas. Nikoga. Radimo sa, izuzetno dobro surađujemo sa centrom Primum, to je centar o, o, tu na, na Metnici koji nam izašao u susjed i daje nam one narupise za halo pomoć. To ima naših pet ili šest korisnika, jedna je sad došao u dom pa je vratila. To njima puno znači jako. Slučajno da se nešto dogodi, su samo alarmi ali se služba da im dolaze i da ispašavaju zapravo. Vidite kako to da. dobro. E, može li vam lokalna zajednica ili javnost na bilo koji način dodatno pomoći u ostvarenju vaših ciljeva i kako? Pa za sad, e, za sad je ovaj, za sad ovo dosta što smo imali u lokalnoj zajednici e, nije bilo nikakvih problema, pomažu nam zaista. Mhm. Izuzetno su ovaj, predusjetljivi prema nama pogotovo, e, osjećanje prema osobama s invaliditetom. Mi imamo i neke partnerske općine, mi djelujemo na, kažem, na vukovarsko županiji. Sad ćemo s jednim projektom Za želi želju. Mhm. Mislim da će biti jedna od općina to se radi na, mislim na 20. godine, bit će zaposlene osobe, to je raspisala također ministarstvo raspisalo taj projekat, mi ćemo se na njega javiti. Pomažu nam i općine, uh, općina Bogdanovci, zato što imamo uh, u e, Bogdanovcima imamo, imamo uh, mhm, uh, invalida koji je Nikola Marić koji je nažalost u izuzetno teškoj situaciji, obavljeni su mu noge amputirani za koljena, imao je dva moždana udara, jedem kod njega vrlo često, posjećujem ga, u je član naše udruge. Zef Duhana je također iz Bugdanovaca je također e, član naše udruge. Ivica Pinjuh iz Tovarnika, tako da ćemo sad probati stupiti u kontakt s tim općinama, da imamo koliko nam one mogu pomoći u ovom momentu. Općina Trpinja, općina Borovo, općina Markušica, općina Negoslavci, Tovarnik i tako dalje. Vidjet ćemo sad šta s njima dalje. Mi smo, kažem, nova smo udruga i sad polako te širimo se. Ušli smo u ovu priču i više nema natrag. Da, ali jako ste aktivni ovako kako pričate. A što biste volili da vam se ostvari u budućnosti? Koji planove imate? Da udruga opstane, iako ja kad ne budem još bio predsjednik, ovo su sve mlađe osobe, da udruga ostaje i dalje jer se izuzetno dobro širi, imamo izuzetno dobre rezultate i želeo bi da tako i ostane. Jer, nažalost, postajemo grad starih osoba, Borovo pogotovo, sad ću se malo našaliti, uglavnom imaju svi štapove za hokej, ja to govorim za hokej, a to su štapovi s kojima hodaju. To su sve radnici koji su stanovali, stajali po 8 sati na radnom mjestu i onda su jednostavno noge su uglavnom otkazale, amputacije su vrlo česte i onda dolaze kod nas i poštaju naš stanovi. Kako vama u ulozi predsjednika? To, to sam našao sebi. Ja sam osoba s invaliditetom 40 godina. Ja inače nemam nogu. Ja sam amputirac, ja nosim desnu potkonjenču protezu. Ali vozim auto, mi imamo službeni auto, to sam zaboravio napomenuti, to smo dobili donacije, da smo kupili svoje vozilo, malo koja udruga ga ima u gradu, osim Golubice i mi, i više niko službeno vozilo. Tako da, ja to radim sa, sa, sa, sa voljom zaista, ja, ne, ja nisam uposlen, a sam u udruzi svaki dan. Ne 8 sati, nego i 12, nekad i po 15 sati. Mene znaju zvat pamet u 8 sati, ako nešto je pomoći, opalim auto i idem. Tako da to radim sa jednim entuzijazmom i zaista jednom voljom a, a, i to, to znaju naši članovi, svi koji su korisnici naše udruge. Kad me nazovu, znaju da će to biti sve onda odrađeno, da će biti odveženi koji treba u to vrijeme i na, na, na pravo mjesto da, a, da, da im pužemo tu pomoć. I mislim, zaista da o, s jednom voljom to radim zaista, pošto sam ja kažem osoba s invaliditetom i onda mogu da znam kako je drugima, kad, im treba pomoć, a nema ko da im pruži. Da, svaka vam čast. E, koje su vaše aktivnosti i kakvi su vaši planovi? Pa provodimo aktivnosti iz projekta. Svi projekti koji sa sobom nose radionice mi ih provodimo tamo. svaki mjesec imamo jednu pravnu radionicu, imamo jednu kreativnu radionicu i imamo jednu psihoterapeutsku radionicu. A ovo što danas ste se okupljili, vidim, e, kupaš radite, da? Da. Ovo. Gdje, će to završiti, ovi vaši radovi? To će, jedan dio će ostati u mirovnoj grupi, jedan dio ide kod nas u drugu. Mhm. Mi na kraju ovoga dostanstva staviti projekta koji izlazi u 11. mjesecu napraviti evaluaciju svega ovoga do što smo radili i izložiti radove koje smo radili da to slikamo, da šaljemo onda kad bude završno izvješće. Mhm, dobro. A Ali nemate, na primjer, kad grad provodi neki ovi sajmovi, da to prodajete svojim Ima, Imate na, i na božićnom sajmu budemo, da. Aha, na Budemo zajedno sa multiplom, na istom štandu budemo i mi. Mi smo imali, ovaj, ovaj, ove godine smo imali jednu uh, divnu radionicu sa izradom bundeva, ali svježi bundeva. I one, one su bile na štandu prikazane, uh, mi smo htjeli da one ostanu kod nas, no, mi smo išli u Zagreb e, sa jednom izložbom od radova i od prošle volonterske ove skupine koja je bila tu iz europskih zemalja, napravili sve to zajedno i otišli u Zagreb i prikazali tamo izložbu naših fotografija i taj film koji, smo, koji su oni snimili pomoć u kući našim osobama. Evo sad počnemo od prvog ponovo takav projekt. Iduće godine od prvog ponovo počnemo projekt na 8 mjeseci. I ide, idu svi kod, idu kod naših korisnika u kuću da im pomažu. Ovi momci koji su tu, dečki, oni kose travu, ono što treba njima u dvorištu, a o, djevojke rade unutra, brišu peru zavese, brišu podove, brišu stakla i tako dalje. O projektima i aktivnostima udruge pričala nam je tajnica Branislava Stojilović. Trenutno u udruzi imamo 62 člana i članice. A, naši članovi e, plaćaju članarinu koja je 50 kuna godišnje. Mi smo inače e, članica naše krovne udruge Hrvatski e, savez udruge invalida rada iz Zagreba. E, oni su nam pri našem osnivanju puno i pomogli kao i Savez osoba sa invaliditetom Hrvatske i Zagreba. Trenutno u udruzi imamo znači osim našeg predsjednika i mene koji u principu više volontiramo <laughs> nego što imamo neke honorare. Imamo jednog zaposlenog e, našeg člana Vojislava Stepanovića. On je zaposlen na projektu e, Dostojanstveno stariti e, koji nam je počeo prošle godine u 11. mjesecu i znači završava sada pošto traje godinu dana i projekt je odobren od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U tom projektu glavna aktivnost e, nam je prijevoz naših korisnika i osoba starijih od 65 godina na području općina e, Vukovar, Drpinja i Borovo. E, znači, glavna ta je aktivnost u sklopu tog projekta, za to smo dobili znači, izvesna novčana sredstva a po tim aktivnostima e, se ubrajaju e, svi oni prijevozi koji e, su potrebni našim korisnicima i osobama starijim od 65 godina kao što su najviše su odlazak kod liječnika, u bolnicu, u trgovinu. Imamo čak naših korisnica koje povremeno odvodimo kod frizera, na groblja Pored te aktivnosti u sklopu tog projekta Dostanstveno stariti imamo aktivnosti pravnu radionicu gdje svaki, znači to je jedan put mjesečno, gdje svaki mjesec naš pravnik, e, on radi znači na ugovor o dijelu, jedanput mjesečno dolazi i organizira ili pravne radionice na neku zadanu temu ili ima individualna pravna savjetovanja, naravno sa našim članovima, a e, ne znam sada individualno pravno savjetovanje zavisi od njihovih nekih problema pravnih i tako. A druga, e, sljedeća aktivnost u sklopu tog projekta je e, kreativna radionica i druženje. Tu radionicu držim ja i to je isto svaki mjesec i tu skupljamo naše korisnike, organiziramo eh, ne znam neke kreativne radionice, izrade nekih mm, ukrasa, perlica, mm, dajemo njima na mm, mogućnost da ne znam nam daju ideju šta bi volili oni da eh, izrađujemo ili, ili može da bude to samo jedno druženje, ne znam, uz razgovor, čitanje dnevnih novina, igranje čovječe ne ljuti se i tako. Taj nam projekt sada znači e, traje do 11. Mm, mjeseca s tim da sada do kraja ovog 8. mjeseca Ministarstvo za demografiju je raspisalo ponovo natječaj na koji smo se mi javili i e, na tom natječaju, to je za sljedećih onda godinu dana, tražimo produljenje ovog projekta dostojanstveno staviti i to smo sada znači do kraja mjeseca moramo predati taj projekt i mi se nadamo da će nam odobriti jer je zaista projekt naši korisnici i svi znači sve te osobe e, izuzetno su zadovoljni sa ovom aktivnosti pogotovo tim prijevozom a naravno i sa tim pravnim radionicama i e, tim druženjima, odnosno tim kreativnim radionicama. S tim što ćemo u ovome projektu nastavku tog dostojanstveno stariti tražiti još jednu aktivnost, a to je psihoterapija. Imamo jednu psihologinju koja nam isto, ona je radila, ona je bila na ugovor djelu na jednom prethodnom projektu od ministarstva, onda je još bilo za socijalnu politiku i mlade, E, zvao se Zlatni život treće dobi, ona je držala psihoterapeutske radionice i to je jako bilo posjećeno i naši korisnici su bili izuzetno zadovoljni. Surađujete li s drugim udrugama i kojim da. i na koji način? Da. Ovako, mi znači surađujemo sa, e, evo sada konkretno sa mirovnom grupom mladih Dunav iz Vukovara. E, prošli, prošlu godinu smo počeli prvu e, suradnju s njima partnersku e, gdje su oni e, imali projekt sa volonterima iz europskih zemalja i tu smo mi kao partner njima bili u smislu da su njihovi volonteri obavljali aktivnost pomoć u kući našim korisnicima. Znači korisnicima koji su vezani bukvalno za svoje kućanstvo, stanove, kuće, koji nemaju djecu ili su ne znam negdje vani rade, žive, ne znam šta. To je znači prva aktivnost bila sa e, partnerska sa Mirnom grupom mladih i tu je bilo četiri, četiri volontera koji su šest mjeseci, dva puta tjedno išli kod naših e, korisnika, spremali, išli u trgovinu, radili e, vrtove koje imao kuću i okućnicu družili se s njima. Nekad smo znali i otići kod naših korisnika, ništa se možda nije moralo ni spremati, korisnici nas zovu da se to jednostavno družimo, da pričamo s njima. I za tih šest mjeseci se stvorila velika povezanost između naših korisnika i tih mladih volontera. I evo sada također sa mirovnom grupom mladih nastavljamo taj projekt i evo sada nam je došao jedan volonter E, sada sljedećeg mjeseca, znači od 1.9. očekujemo još dvoje ili troje volontera i nastavljamo isto taj, tu pomoć u kući, aktivnost koja će se, koja znači po tom projektu traje do kraja 12. mjeseca, ali od 1.1. počinje, e, nastavlja se taj projekt, to nam je voditeljica e, mirovne grupe rekla da od od prvog narednih 8 mjeseci se produžava projekt <laughs> sa tim volonterima. Tako da će to, naši korisnici su s tim oduševljeni, mhm. jer njima je to, kažem, e, uz taj posao što su ti volonteri odrađivali i zaista su bili, oni su svi mladi, ali su toliko odgovorni i radili onako sa punim srcem. Ali kažem, u sve to naši e, korisnici su njima uživali u njihovom prisustvu. Svoje iskustva kao član udruge i svoje želje podijelio je s nama član udruge Vojislav Stjepanović. Ja sam Vojislav Stjepanović, e, imam 27 godina, dolazim iz Vere, to je kod Vukovara. Ovaj, završio sam e, pomoć, za strukovnu školu srednju za pomoćnog kuvara i poslastičara ovaj, imam sad evo zaključno sa ovim poslom dvije godine radnog staža. Prvo, e, prvih šest mjeseci sam radio u Zeničkom veću opština u Vukovaru kao administrativni službenik i onda drugih šest mjeseci isto i ovaj, znači godinu dana tog, tog radnog staža i osam godinu dana ovaj, radim kao vozač u udruzi osoba s invaliditetom Vuka Vukovar. Mhm. Šta radite ovdje koju imate funkciju u udruzi? E, vozač, kao vozač. znači. Ili to vam teško? Pa malo jeste, malo da. jeste, ali, ali preživi se. Mhm. A što teško vama? Pa ovaj, malo psihički naporno, ovaj, treba, e, treba, zna, treba razvoziti stalno i tako da, ovaj, ja sad ovu godinu dana radim, izdržao sam i ja sad ovaj, sljedeći neki posao će drugi isto to ako bude mogao. A vi samo ih pokupite, ovi članova i vozite ili u bolnicu sve ili pomažete njima izaći iz auta i tako, da? Pa ove, ovima, ovima težima da, ovima, ovima težim slučajima da, trebam i pomoći izaći iz auta i pomoći ući u auto i tako. Mhm. I koliko planirate još raditi ovdje? Pa e, još dokle, dokle me ugovor veže, znači do kraja e, desetog mjeseca. Meni je od uvek bila želja da, da radim na radiju. Mhm. ovaj, ja sam radio na jednom radiju u Belom Manastiru, radio Banska Kosa, kao tonski tehničar. Ovaj, trebao sam raditi stalno, ali ovaj, bio je dalek put do Belog Manastira i ovaj plata je bila takva kakva je, znači bez putnog troška, tako da mi je bilo teško putovati. Vi član ove udruge? Da, ja sam, ja sam član udruge, ovaj, drugi osoba s invaliditetom Vuka Vukovar. Mhm. Od, A isto od imate neku od da, 2015. poteškoće da. da. imamo ovaj, prilikom porođaja 80% tjelesnog oštećenja imamo. Eh, na desnoj ruci kako su me čupali, eh, nisu, radili carski red, kako su me mhm. čupali i šupali mi ovu desnu ruku, tako da ne mogu, ne mogu ispraviti Aha, ne funkcionira. Da, ima oštećeni kukovi. Mhm, jasno. I kako vam u ovoj udruzi, kako vam se sviđa pa rad udrugi, projekti koji ima udruga? Dobro mi dobro mi. Što biste volili da vam se ostvari u budućnosti u udruzi? Imate neki planovi možda? Da, pa ja, da trajemo dugo, da su naši korisnici e, zadovoljni kao sada, da imamo još više korisnika, mi zaista korisnika, evo mi za tri godine njih imamo 62, ja mislim, i to nikoga mi ne vučemo za ruku, mi nikoga ne znam, ne ispitujemo, e, jednostavno ljudi, evo zadnji put smo imali slučaj da nas je nazvala jedna žena iz Vukovara i ona kaže, evo dobila sam broj preko informacija, ali kaže vas sam vidjela, vaš auto, di piše udruga osoba s invaliditetom, kaže preko puta ima masu susjeda koju ste dovozili i kaže vidjela sam auto i kaže eto i sada nam je članica, odnosno njen suprug. I kažem, eto želja da, da, ih ima više, mislim kogod želi, a, da su zadovoljni i da se naša udruga vidi da je vidljivost, da, da, je, da ju prepoznaju grad, općina, država, ministarstva. Nama je to bitno. Znači naš rad da bude prepoznat. Došli smo do kraja naše emisije Pružena ruka Internet radio srem. Zahvaljujemo sugovornicama na učešću u programu, a i vama, našim slušateljama, na pozornosti.